вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці паэт анатоль сыс пайшоў на неба шлях ягоны быў лёгкі бо паміж вялікаднем і радаўніцай дарога на нябёсы адкрытая многімі малітвамі а калі яшчэ ўлічыць як доўга чакаў ён гэтага моманту то гадоў 10 ці 15 таму ён так і адказаў мне на пытанне чым цяпер будзеш займацца цяпер засталося толькі памерці ягоным вершам тут на зямлі замінала ягоная прысутнасць вострай браме сыс браў удзел толькі аднойчы ў 1998. -м перадача называлася маўчанне паэтаў і пытанне гучала так чаму нашы паэты якія ў другой палове 80-х на выхадзе з камунізму сталі ледзьве не знакамі гэтага выхаду і нацыянальнага адраджэння чаму яны перасталі пісаць вершы адам глёбус анатоль сыс ігар бабкоў олег мінкін тады у другой палове 80-х іхнае лідарства ў паэзіі было бясспрэчным і зусім не выглядала на адначасовая. Нацыя, маладая і свядомая яе частка, бачыла ў іх новых багдановічаў і купалаў, як мінімум творцаў пакліканне якіх не падлягае сумневу. І раптам на пачатку 90-х яны замаўкаюць, прападаюць як паэты не пішуць. Чаму? кожны адказаў по-свойму сыс на той час аўтар двух выдадзеных зборнікаў паэзіі адказаў так цытую я хадзіў нос задраўшы во сыс такія вершы піша клясык жывы а высветлілася што пакуль быў бел чырвона-белы сцяг трэба было рабіць грунт для будучыні а шмат хто разважаў гэта таксама як я празявалі і з'явіўся лукашенко у у гісторыі Анатоля Сса наймацней ўражваюць ягоныя адносіны да паэзіі як да сапраўды большая рэальнасці, большае за жыццё. Ягоныя вершы гэта не салён і не стадыён, не эстэтыка і паэтыка, а замова шаптуна улюбёнца Бога. Шаптун і выглядае дзіваком, бо жыве паміж намі і небам і ведае цану нашай мітусні, якой мы часцяком за гэтай самай мітуснёй не заўважаем. Як не заўважаем і не надаем такога абсалютнага значэння паэзіі. Яшчэ трэба адзначыць тое, што напэўна выпадзе з некралёгаў. Анатоль Сыс быў не толькі шаманам, але разумным, дасведчаным, адукаваным чалавекам. Вось чаму ягонае самаадмаўленне давалася яму так цяжка, бо рабілася свядома. Сыс ведаў, што ўсяму свой крэс, і калі б купала пражыў век богдановича не было б купалы а калі б богданович меў купалавы гады не было б і богдановича першы папросту б не даспеў другі б размазаў уласны даробак сы зразумеў што сам ён адбыўся напрыканцы 80-х і далей рабіў усё каб не замінаць сваім уласным вершам на жыць. Піў і блазнаваў, каб не быць атаясамленым з тым вобразам выдатнага паэта, які ўжо сфармаваўся ў публікі, каб сур'ёзнасцю свайго чалавечага аблічча не псаваць чысціню свайго паэтычнага вобразу. Выдаваць па кніжцы ў год ездзіць на дачу і сядзець на нарадах, безумоўна, было прасцей, але для ягонай паэзіі гэта быў канец. Стакроць цяжэй было зусім усвядомлена яшчэ жывучы дэкляраваць сваю цялесную смерць або іншасць. Проста быць проста вар'ятам і зусім не тое самому абраць сабе гэткі шлях. Магчыма, ягоны позвіг якраз у гэтым, столькі гадоў не спакусіцца, не размазаць, не сапсаваць і дажыць такі да таго дня паміж вялікаднем і радаўніцай, калі твой шлях акажацца адкрыты. Радыё Свабода вострая брама. Неяк самі сабою на радаўніцу сышліся вобразы двух паэтаў: Алеся Гаруна і Анатоля Сыса. У тыя дні, калі паэт сыс выпраўляўся на неба, сталы аўтар нашай перадачы зміцер Бартосік ехаў у адведкі да іншага паэта Алеся Гуна, які пахаваны ў кракаве. А атрымалася ў выніку тое, што ў музыцы называецца словам абертон, бо гарун найбліжэйшы, калі сысу шукаць параўнанне ў беларускай паэзіі падобнае паходжанне таленту падобны незвычайны выламлены лёс падобная інтанацыя жыцця затворніцкі быт самаадмаўленне паэзія панад усім вобразнасць і энергетыка вершаў анатоля сыса прэс перагукаецца з творамі алеся гаруна для літаратуразнаўцы такое параўнанне сапраўдная раскоша. Аднак цяпер мы не будзем нічога аналізаваць. Паслухаем падарожную справаздачу з метра бартосіка і многае стане ясна само. Заўважу толькі, што Александр Прушынскі, які фігуруе ў гэтай справаздачы, гэта пашпартнае імя паэта, які абраў сабе псеўданім алесь гарунг. з'ехаць на некалькі дзён за ўсё больш савецкую мяжу беларусі у варшаве перасесці на хуткі цягнік да кракава уладкавацца ў купе для курцоў откінуцца ля вакна за якім з хуткасцю 100 кіляметраў на гадзіну пролятае польская раўніна замовіць моцнай кавы са смакам закурыць і у Я ехаў у кракаў, прыхапіўшы ў дарогу апошні нумар часопіса Архе, у якім гісторык Алег Латышонак нагадваў, што наперадзе мяне чакае горад не толькі славутых гадоў францішка скарыны, але і апошніх дзён паэта Алеся Гуна. І куды ў кракаве трэба наведацца ў першую чаргу. Напэўна, для кожнага чалавека, які чытае беларускія кнігі не толькі дзеля забаўкі, наведанне магілы паэта заўсёды адмысловы рытуал. На другі дзень кракаўскага побыту, ужо паспеўшы агледзецца ў гэтым сапраўды каралеўскім горадзе, я папрасіў спадара Алега праводзіць мяне на ракавіцкія могілкі. Ён, які 20 гадоў таму адшукаў магілу гаруна, з радасцю пагадзіўся скласці мне кампанію і распавесці пра гісторыю пошукаў. Ой там доўгая гістарыя. Сакрат Янович мне сказаў, каб эту магілу адшукаць у каракаве, калі я ехаў тут на працу. Ну і я падумаў, што что ж, нас найдем. Ale okazało się, że to nie tak proste, bo zaginęła kniżka tej dzielanki mogiela, gdzie pokazane miejsce, gdzie kto leżyć. Wiadomo było, że on tu leżyć, bo ja znajszą zapisy, że to pachawany, ale gdzie konkretno, to nie. No to ja stał pytać do lokopał, no usich, kto tu pracuje. Ci takogo nie baczyli. Chodził tu, jak miał wolny czas, to chodził. a могилки велізарні. Уже мене стали познавати гэтыя супрацоўнікі могілак. По мне нават калісьці іду зноў нейкай сцяжынкай, а тут чуеш за кустоў нейкая пачынаецца ўжо выпіўка відавочна, бо ўжо галасы такія вясёлыя і чую ten student, machniesz jednego, a to dalakopy cieszyli się tym, bo żonki ich przyszli zabrać zarpłaty, kapiany nie prapili, ale Żonka to mojego znajoma od Alakopa kapionie sumował za natta. Kupiła jemu butelkę herelki. No i tam iż i tak siedzieli nad mogilą. I ja znowu stał pytać, czy nie baczyli tego? A ja no już pamiętali, że to poet Białorus, ja Białorus. Tu wielmi drogie miejsce na tych mogilkach. On każe, tak, tak, jak znajdziecie, to piera piszecie na siebie, wiedajcie, kolki to kosztuje. A ja no dobra, dobra. Раю усім ехаць на ракавіцкія могілкі аўтобусам. Так лягчэй будзе адшукаць грунову магілу. Ад уваходнай брамы збочвайце налево і ідзеце ўздоўж муру. Каля магілы маёра серванцінскага павярніце направа. І праз тузін магілу вы убачыце гранітны валун з ярылавым крыжом і надпісам Алесь Гарун, Александр Прушынскі, рэвалюцыйны і незалежніцкі дзяяч, суродзічы. Унізе цытата з беларускага марша і Беларусь маці долю агледзіць у стане як лазар з руін забыцця. Ну, яны як так ці інакш не бачылі такой могілкі і справа ўжо была безнадзейная. Я зноў вярнуўся да навукі і пайшоў да сяброўкі, якая напісала гісторыю ракавіцкіх могілак. Ну і аказалася, што гэтая кніжка быццам бы, што прапала то яна ёсць. толькі не там, дзе павінна быць і яна мне эту кніжку знайшла, прыйшлі мы паводле гэтай кніжкі на месца дзе не было нічога была толькі купінка зямлі мы на гэтым месцы зараз стаім да? не было нават ні крыжані ні таблічкі з пярша сябрамі кракаўскімі паставілі бярозавы крыж таблічку апошнім заняўся практычна мой бацька бо ён знайшоў мастака які праект зрабіў і камень мы прывезлі граніц з беласточчыны то не тутэйшы ну, мы, мы проста лічым што гэта такая самая беларуская добрая зямля як і за мяжы No i открыли вельмі урачыста. Тады першы раз я побачыў бел чырвона-белы сцяг. Хлопцы студэнты беларускія з варшавы привезлі сцяг. Грошы на гэта сабраў спадар кастуся кула з торонтом я яму напісаў штат шукаў магілу я сабраліся беларусы амерыканскія канадскія скінуліся і дзякуючы гэтаму мы маглі гэта пабудаваць. памятаю сваё першае ўражанне ад ягонага верша дакладней ад песні створанай ольгай цярэшчынкай з верша на чатырохлетце нашай нівы ты мой брат каго зваць беларусам Было гэта на адным з гомельскіх мітынгаў у вясёлай першай палове 90-х гадоў Мой брат каго зваць беларусам родна і мо мой мовы сваёй не цурайся як не зрокся яе под прымусам так і вольны цяпер не зракайся яшчэ нічога не ведаючы пра аўтара словаў я прасякнуўся ягоным цвёрдым упэўненым складам пераможным маршам у якім не было месца для дурных як варона мужикоў я тады зусім не абазнаны у беларускай клясыцы падумаў что тэкст песні створаны сёння у у наш самы беларускі час что прушынскі рабіў у кракаве у двадцатым годзе адміраў ён быў сябрам беларускай вайсковай камісіі гэтых беларускіх фармаванняў створаных указам пілцоцкага i letem 1920 года калі палакі адступалі на ўсход ну, таксама гэтыя нешматлікія беларусы якія былі на іхным баку адступалі і рушынскі уже быў даволі хворы сухоты адступалі перад чырвоным проста ехалі цягніком а ale dowodzilo się tam tak samo i pieszo pójści i byli głodni. Pruszyński najął się niekich e, śliwał czy czego i dostał dysenterii. A to choroba, jaka ja klała całej armii. I że chorego jego u szpital poklali. Kras szpital ewakuował się u Krakow i tutaj go przywieźli i tutaj pomiar. наведваць магілы паэтаў, а тым больш магілы за мяжой занятак вельмі прыемны. Менавіта так, гэта вельмі прыемны занятак. Хаця што на бацькаўшчыне, што за мяжою магілы беларускіх паэтаў вылучаюцца сваёю беларускасцю у моры іншамоўных надмагілляў. Але прыемна пабачыць за сотні кіляметраў ад Беларусі камень, які сваім цяжарам і масіўнасцю сведчыць, што нічога ў нас не губляецца, што ёсць яна справядлівасць памяці і што некім пакладзеныя кветкі на магілу знак таго, што мы ўсе яшчэ жывыя. Махіну асвячіла чэць Владзіслав Чарняўскі, які ўжо праз нейкі час прыехаў спецыяльна ў кракаў. Фельмі запомніўся, як прыехаў у такіх ботах высокіх вайсковых спытаў дзе могілкі ну, я прывёз яго на могілкі асвяціў магілу і кажа ну то дадому то крак хочаце не я уже сваё зрабіў насупраць грунновай магілы высіцца курган з чорнай стэлаю наверсе на стэле 5 залачоных літараў домбе Працягвае Алег Латышонак. Домбе гэта квартал Кракава, у якім у гадах 1919-1921 знаходзіўся лагер для інтэрнаваных. І тут украінцы паставілі помнік, бо перш за ўсё шмат украінцаў у гэтым лагеры трымалі, але таксама шмат беларусаў з заходняй Беларусі інтэрнавалі. Не толькі што вайсковых, але настаўнікаў. Домбе то была ў свой час вельмі вядомая назва сярод беларусаў. дажыць да сваёй ідэальнай беларусі ну калі не ідэальнай дык хаця б крыху нармальнай Каму з нас не хочацца пабачыць свае мары наяве каля магілы аднаго з тых хто не дажыў не думаецца пра сумнае бо як не банальна гэта гучыць а працягваецца нашее жыццё а за нашым будзе новае і так да таго самага запаветнага далягляду Прайшло 20 гадоў амаль з тае пары і з якім пачуццём ты азіраешся туды ось чытаючы гэты надпіс на помніку і Беларусь маці долю агледзець у стане як лазар з руін небыцця стала стала тады не чакаў што так хутка это станецца што Беларусь будзе ну, верыў што будзе але не чакаў што так хутка над гэтай магілай заўсёды стаю перш за ўсё думаю пра гаруна вельмі яго шкада Почала лечь просто, вельми ягушками. Ён паміраў у час разгрому, калі чырвоная армія наступала, могло здавацца, што ўжо ўсё прапала. Меў цяжкае жыццё і, і цяжкую śmierci. No jak na tej mogilaj tak daleka od Białorusi stoją, no zawsiady mnie krobica, tak ślozna. Uspominają baćku, jaki budował tę mogilu. Jako że nie ma usich nas maładych wtedy jeszcze. ale jak czytają ten napis, to macują się, w środki ustala. Кракаў, напэўна, быў такім самым прыгожым і ў тыя летнія дні два. Калі ў невыносных фізічных пакутах тут паміраў алесь гарун. Цяжка нават уявіць сабе ягоны душэўны стан. Беларусь под бальшавікамі, бараніць яе няма каму, крах усіх плянаў і надзеяў. І пасля цябе застаюцца несфармаваныя палкі, не міждзяржаўныя дамовы, не рахункі на працяг кампаній, а зборнік вершаў. І гэта, як выглядае, зусім нямала. міцер бартусік разам з гісторыкам алегам латышонкам над кракаўскай магілай клясыка беларускай літаратуры алеся гаруна канстатавалі што мара паэта здзяйснення якой ён не пабачыў на наш час выглядае ажыццёўленай беларусь незалежная краіна у А мне падумалася, што паэт Анатоль Сыс ужо ў наш час пайшоў на неба з тым самым пачуццём няздзейсненасці, што і калісьці гарун. Такое самае ў тваёй краіне абложнае беспрасвецце, падобнае ці то на сон, ці то на смерць змянілася нібыта ўсё але ўнутраны стан паэта ягонае грамадзянскае пачуццё засталося тым самым і ўсе твае клічнікі пад касым дажджом бясчасця згінаюцца ў прыкрыя і непрыгожыя пытальнікі быццам камусьці кланяюцца радыё свабода вострая брама у Неяк самі сабою на радаўніцу сышліся вобразы двух паэтаў Алеся Гуна і Анатоля Сыса. Кажуць, калі табе лёг на душу нейкі верш, гэта значыць, што сам паэт ужо пранік у цябе і ўплывае на твае адчуванні думкі паводзіны. У творчасці Анатоля Сыса ўсё складаецца з гэтых пранікненняў. Ён пераўвасабляецца ў апанаса Філіповіча, Сергея Палуяна, Язепа Драздовіча, калі піша іхныя маналёгі і тым самым акрэслівае сваё блізкае сабе кола. Ён пранікае ці то, каб напоўніць іхныя вобразы сабою, ці то, каб праз сябе зразумець і адчуць іх. Ёсць у яго і маналёг Алеся Гаруна. Музыка гараць камяні ў маім вогнішчы расцвеленыя агнём, нібы ваўчаняты ў логвішчы сонечным прамянём. У твар мне шугае полымя, ды я ўсё адно бяру каменні рукамі голымі і гэткім як сам дару. Бяруць і да сэрца туляць, няхай нас ратуе боль і вучыць пра бліжніх думаць, пра тых, хто гібее ўзоль, пра тых, хто прамёрз да костак, хто шлях да агню згубіў, хто д'яблу чырвоным хростам айчыну сваю пазбыў. Дай Бог, каб маё каменне аднойчы іх апякло прымусіла ўстаць з каленяў пайсці на маё святло. Я тут я шугаю полымем, праз боль я з сябе бяру каменні рукамі голымі і гэткім, як сам дару. Дай Бог, каб маё каменне жар птахам дайсці змагло да тысячных пакаленняў і сэрца іх апякло. ёсць паэты зразумелыя і ясныя, а ёсць тыя, што застаюцца таемнымі, нават калі бачыш такога і гаворыш з ім штодня. Сыса цягнула да такіх і сам ён стаў урэшце вялікай загадкай. Наваліўшыся ўсім светам, мы больш-менш зразумелі, раскрылі таямніцу Богдановича і таямніцу купалы. Але якая гэта была агромністая праца цэлых пакаленняў таямніца гаруна по-ранейшаму застаецца неразгаданай у цэлай сціжме таких вось загадак. У літаратуру прыходзяць новыя творцы і іхнае славалюбства цвеляць старыя, адкладзеныя на потым таямніцы. Быццам задача таямніц забяспечваць жывое жыццё культуры. Сёння да тых неразгаданых тайнаў дадалася і, мабыць, надоўга яшчэ адна Тайна Анатоля Сыса. Музыка